intelligentai birdoi. La conata revuo Science publicigis studagion pri la intelligentezzo de corvoi. Lasta tempa i esploroi montras che ili havas cerban capablon equivalentan al tiu de simioi, nome cimpanzoi cae orangutanoi. Impresa estas la conduto de corvoi, ciam temas pri problemoi solvendai por ricevo de premioi. Oni montris che ili povas resigni pri tuia recompenso favore al pli bona recompenso en posta momento. Tio signifas che ili capablas plani antau vidi ocasajoin cele al pli alta valoro. Tion las sensistoi taxas kiel intelligentetson similan al tiu de quariara infano. Exemple oni instruis al corvoi kiel malfermi scatolon por havigi premion. Cetion ili facile lernas. Tamen, kiam oni proponis al ili alternativan instrumenton per ili povus malfermi scatolon post certa tempo cae ricevi pli valoran recompenson, ili nepre electis citiun lastan eblezon. Ciam oni submetis kvari arain ninfanoin al simila situatio, nur duono de ili electis la procrastitan premion. Corvoi tion decidis iam ecde la unua provo, do ne temas pri acirita cutimo. Anca la memor capablo de corvo estas fortega, dum unu tuta monato gi capablas rememori la visagion de homo quiu trompis gin. Scientistoi supposas che anta un milionoi da iaroi existis ia pra besto cun comunai traitoi de simioi cae corvoi, ien la clarigo pri ilia intelligentezzo. Facte, cerboi de iui birdoi havas relative grandan quantum da neuronoi compare cun tiui de mamuloi. Ancao papagoi estas tiel bone provisitai per cerba capablo. Dum la lasta iaroi, diversai studoi montris che plurai birdoi estas tre intelligentai cae povas usi iloin por siai celoi. Egipta vulturo exemple jetas stonoin sur ovoin por rompi iliaen sceloin. Mevoi usas aulogajoin por capti fishoin. Oni vidis canadan gruon, quiu usis tolajon por sin sekigi. Existas pego, quiu usas uion por transporti cae mangi mielon. aglo quiu jetas objektoin por ataki alian individuon. Tre curiosa estas la conduto de eta australia birdo, quiu ornamas la plankon de sia nesto per colorai concoi, stonetoi, cae semoi, por allogi femalon. Citiu lasta birdo construas el laboritan architecturajon por fari la neston pli agrabla. Si avitse, corvoi havas strategion por rompi nuxoin. En Japanuio, oni vidis che ili staras sur altai dratoi, super trafic plena strato, cae de tie ili jetas la nuxon sur la asfalton, tiel che gi rompigas sub radoi de automobiloi. Poste, la birdoi pazienze attendas la verdan semaforon por piedirantoi, cae mal supren flugas por preni la graineroin. En Nov Caledonio, corvoi fabricas per folioi, spezoin de hocui por capti larvoin. Observado de la naturo, estas instrua cae fascina. Estas interesse constati, che intelligentezzo cae creemo ne estas apartai traitoi de homoi.